on sa pagkakataong ipinakita mo na pinakita mo sa amin ng kabutihan, naranasan namin ng kadakilaan. Sa kabila ng maraming pagsubok sa mga bagyong nagdaan, alam namin napakadakila mo. Hindi mo kami pinabayaan. Muli mo kaming samahat pagpalain. I-bless mo yung aking mga kapatid na ngayon ay patuloy na sumusubaybay silang nasa kanilang tahanan. Pagpalain mo silang nakikinig, anuman ang kanilang kahilingan, silang may karamdaman, pagpalain ganap. Aming Diyos, maraming maraming salamat po ngayon palang ginaangkin namin ang lahat ng ito may katagumpayan. Kaya sa iyong papuri, parangal at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Diyos at sa pamamagitan po ng himig na, na inyong napapakinggan, pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod, brother Ed trabalho at ang kasama natin sa technical sa Sister Neri Canyaleta. God bless us all. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. W X I himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala. Where do you ang oras po natin sa ating himpilan, ganap na pong ika-anim ng umaga. Tayo po isama-sama sa atin pong uh, Salmo 91. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At siya ay naging dala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ang kapagyari ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Nagamit naman sa akin ayon sa ikaw. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen at ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakasamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ang kami makasalanan, ngayon kung kami pumamatayan. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging ang hinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ating Diyos, kasiyahan mo na ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At kaya ang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nanabilayan namin ang pagkatawang tao ni Kristo na Amo. Pagmamagalan sa mga lokasyon at pagkamatay niya sa Diyos. Kapagdarangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian ng langit. Sa pamamagitan kayo ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Amen. संग्रहालय में जाना है महिलाओं को अपना इसलिए प्रोत्साहन तो हमें manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maanas. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagtanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit tanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos at sinasamba dakilang Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang katulad. Sambahin ka sa umagang ito, purihin ka, dakilang Ama. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa araw na ito sa panibagong buhay na kaloob mo muli sa amin. Salamat sa kalakasan. At salamat dakilang Ama sa patuloy na pag-iingat at pagiligtas mo sa aming buhay at sa aming buong sambahayan. O Diyos, Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Salamat sa iyo at hindi mo kami pinababayaan, aming Diyos. Yahweh, sa umagang ito, muli po naming dalangin na kami po ni Brother Ed ay samahan niyo po. Bigyan kami ng karunungan, katalinuhan at kaalaman. Hayaan niyo po, Ama, na patuloy naming maihayag ang iyong mga salita na may katotohanan. Gamitin mo kami. Pagpalain mo ang aming mga labi ang aming puso, ang aming buong kalooban, ang aming buong pagkatao, upang maging daluya ng iyong biyaya ng iyong mga salita. At dalangin namin dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang programang ito at ang lahat na nakikinig sa himpilang ito na iyong pinagpala. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, o Diyos, tulungan sila ang mga may problema, palayain. Ang mga may karamdaman, sila Panginoon ay pagalingin. O Diyos, aangkinin namin sa araw na ito na muli kang gagawa ng himala sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat dakilang Diyos at wala kaming ibang hangad kundi ang maluwalhati at madakila ang iyong pangalan. Ito ang mithiin ng aming puso, ang makilala ka ng lahat at ikaw ay patuloy na sambahin ng mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Salamat dakilang Diyos at aming aangkinin sa umagang ito na kanina pa'y pinagpala mo na ang programang ito. Kaya dakilang Ama sa iyo po namin patuloy na ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Lord. No. Amen. Purihin, purihin ang ating Panginoon. Glory, glory, hallelujah. Muli po isang mapagpala at mabiyayang ah, umaga ang aming pagbati. It's Saturday, August 2, 2025. Ang bilis ng panahon, purihin ang Panginoon. Ay uh, talaga naman, eh, atin lang ina-announce na malapit ng anibersaryo, pero heto na, no? Tayo po na sa buwan na ng Agosto. Ayan, at nawa, itong August na ito, ang atin pong pagdiriwang isang mabiyayang magandang panahon, ano, at ma, ay talaga naman uh, ibigay na sa atin yung uh, talagang napakamaaliwalas na panahon ng sa gayon ay ganap nating makamit ang tagumpay ng pagdiriwang diriwang ng per, uh, ah, 41st anniversary ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon at sa umagang ito, kayo po ay nakikinig sa Himpilang Pinagpala at ito po ang progr- programang Daily Bread Saturday Morning Edition. Ano, yung atin pong uh, pagkain spiritual, no? Sinasabi ng Biblia, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. At sumagang ito, magpapakilala po muna kami sa at bago natin pagnilayan ang mabuting balita. Good morning po sa ating lahat. Ako po ang iyong kapatid sa Panginoon, Brother Rod Banyaris po. Ayan, purihin ang Panginoon. At siyempre po, ah, wala namang uh, iba. Lagi natin kasama sa technical si Sister Neri Canyaleta. At ang inyo pa rin, pa, <laughs> pa rin lingkod, nagbabalik, Brother Ed Trabalho. Ayan, so purihin ang Panginoon. Ano? At nawa, no, Brother Rod, tuloy-tuloy na itong maaliwalas na panahon, magandang panahon dahil uh, as of now marami pa rin tayong mga kababayan no sa Karatig probinsya na baha pa rin hanggang ngayon ano. Mm-hmm. Uh, talagang kaya nga maraming cancel itong nakaraang <laughs> linggo. Opo. <laughs> Dahil sa Pampanga, sa Bulacan, ano, daming cancel mm kasi talagang hanggang mm. tuhod pa rin ano pasok pumapasok pa rin sa bahay no iba kasi yung high tide ngayon pag nag-high tide no at ah, dito sa part ng Malabon ay marami pa ring bahang uh, tahanan ayon sa purihan ng Panginoon ay uh, ah, ating atin na pong pakinggan ng mabuting balita na Brother Rod no kung ano yung mensahe